Algo no som, não grita não. É que nós sabe que elas pousam numa loca que toca, pilota, agarro nas motoca nas ladeiras, sou ligeiro, não tem jeito, ele escapou. Tá, tá, tá, tá. Nós Maloqueiro tá drac, trajadão de tome e o canhão E o braço lacradão de tatuagem no pião Vou levar ela pra dar um jeito de nave Quem sabe mais tarde, giro na comunidade Quem sabe mais tarde, giro na comunidade Sou da zona só tem braço forte. Eu já repeti só pra confirmar. E aí, DR, onde você tá? Eu vou te velar, já já vou brotar. E aí, Lele, qual que é da fita? Tô tranquilão, como que cê tá? Se encontro na tira, liga as bandidas, convoca o Leozinho pra nós em Brasília. É que eu sou do capão, aonde escanca é bom. Ela joga o bundão pra feitiçar maluca, passar no vilão. Não tô com depressão, me deixa elegante. Tá do dos imola, tá do dos imola. nós sabe que ela posa nos malocos Que toca pilota, dá grau nas motoc Na ladeira sou ligeiro, não tem jeito, ele escapou Ai, ai É que nós sabe que elas gostam dos maloc Que toca, pilota, dá grau nas motoc Elas pousam numa lock Toca, pilota Dá grau com as motocas Nas ladeiras sou ligeiro Não tem jeito, eles capota Algo bigs no som Não grita não Ego Mix, o moleque dos É que eu sou do capão, aonde skunk é bom. Ela joga o bundão pra feitiçar maluca, no vilão. Não tô com depressão, me deixa elegante. Tá dos imola tá dos imola É que nós sabe que ela posa uns malucos que toca piloto.